isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'itanu kuri radiyo y'isanganiro n'iryasangwa ry'amakuru mu kirundi yo kuri uno mutaga turi ku munsi w'imana ingerekezo rya cumi na kabiri kwezi no kwa mukakaro bibiri na mirongo ibiri ingingo nkuru nkuru zigize no makuru Urundi ngo bugiye gukora ibishoboka kugira ngo ururimi rw'igifaransa rwemezwe nk'ururimi rw'akazi mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bishyikirizwa na Ezekiel nibigira umushikiranganje w'u Burundi ajejwe yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango muramwumva muri ano makuru nayo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane mu buraruko bwacu ngo barafise nako ngo barababajwe no kubona itangwa ry'isukari rigumamwo akajagari bagasaba ababijejwe gufata ingingo zibereye zibereye muraja kubumva bamwe mu bayaze na radio isanganiro mu gatondo ko kuruno w'Imana turi ku munsi w'Imana muramaze kubimenyera tubafitiye na bucana yandi y'ingaburo Jean-Marie Mayonga ari kukivi kugira ngo aheza tuyagire ibijanye n'igitegwa citwa burenda canke sezame mu gifaransa ngo gifise akamaro kadasanzwe na Chane Chane kubana. bana Eric Uwimana ari mu ngabwe y'ivyuma ana makuru mukashikizwa na Aimé Richard niyo nkuru suye kubaha ikaze isanganiro inama isumba ingimba ndasubiye kuramutsa nongera kwa ikaze muri ano makuru mu kirundi urundi ngo bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'igifaransa rwemegwe nk'ururimi rw'akazi mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko byavuzwe na ezekiri nibigira mushikiranganje arabi byinjira Burundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko mu kiganiro yahaye bamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu ezekiri nibigira yizeye ko ibihugu bigize uwo muryango bizoshigikira ico ciyumviro tumukurikire C'est un projet que le Burundi s'est donné à mettre en avant dans la communauté. Ni umugambi Burundi bwiyemeje gushyira imbere mu muryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko nk'uko mubizi haraciye igihe Burundi bwarasabye muri uwo muryango kugira ngo ururimi rw'igifaransa rushobore gukoreshwa nk'ururimi rw'akazi muri uwo muryango rukaba ururimi rukoreshwa mu manama y'uwo muryango uno munsi twiyemeje kubandanya urwo rugamba twatanguye kandi turizeye ko tuzoshika kuri iryo hangiro ryo kwinjiza urwo rurimi muri ako karere turafise imigenderanire myiza n'uwo muryango muri rusange n'ibihugu biwugize ku bw'umwihariko ni ukuvuga twisunze iyo migenderanire myiza turizeye ko kandi turabona ko icyumviro cacu cyo kwinjiza ururimi rw'igifaransa nk'ururimi rw'akazi muri uwo muryango kizoja mu ngiro Ezekiel Nibigira n'umushikiranganje w'Uburundi ajejwe yinjira y'Uburundi mu karere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko amajwi yiwe yegeranijwe na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana ni nawe yamusubiyemwo mu rurimi rw'ikirundi bamwe mu banyagihugu baba mu buraruko bw'isigara ca Bujumbura bavuga yuko bibabaje kubona n'ubu itangwa ry'isukari ririmo akajagari uretse ko igiciro ca leta c'amafaranga ibihumbi 2250 kitubahirizwa n'abadandaza eh, bavuga yuko akenshi ikunda no kubura mu maduka bagasaba ababijejwe gufata ingingo zibereye kurikira bamwe mu banyagihugu bo mu makaritiye ya ngagara na cibitoke hamwe na carama baganiriye na radio isanganiro ku kibazo cy'isukari iboneka nabi na nabi hari kujya ku mabutike nk'atatu bakubwira ati nta sukari dufise rero naho uyitoye ugahita usanga bamwe bavuga ati tugurisha ku biro bajya baguriye ijana ya desa nibwo usanga kenshi bafise ingorane kuko aya mabutike cyangwa alimantasiyo twegeranye usanga badafunga rya sukari y'ijana rya sukari ya desa abone bakunda kugira ibibazo si no ku biro iraboneka mugabo izimvye umva ikiro kigugwa n'amafaranga ibihumbi bitatu rero nabajya bayirangura ku mifuko usanga batonze umurongo muremure cyane bakamara nk'amasahane ama amasaha atanu hari n'abataha mbere isukari batayironsa isukari urumva ngahanya isukari kiro bagurisha ibihumbi bitatu aho uyibonye kandi se hariho hose bayitanga kuko baca batangiye ku hari n'aho batemera kugupimira ku kiro ni hamwe hamwe nyine ushobora kuronka niyo y'ibihumbi bitatu nicyo kiro ukakironka bagatanga n'inusu bagatanga n'amaro hari aho badatanga n'aho iba ihari baca bemera kuyipima ku biyiko kubera batabyemererwa nyine baba babazi yuko batagerezwa kuyigurisha 2005 kandi nabo bazi yuko basinzi ko hari igiciro baba barayi yirangoye ko ntaho ubizi ibyo ari kugira ngo ntuvuge ko ari isukari hama bakayiguha kuri ibihumbi bitu bitatu n'amajana atanu bitatu iyo bakumenye neza bitatu n'amajana atanu iyo batakuzi baca bakuzimba kugira ngo wemere uyatange wikeneye abafise uburyo baca bifata mu ryaho nyene bakayigura ico nsaba leta nuko yo turwanira ishaka isukari ikaboneka kandi ikaguma ku gice giciro kizwi abadandaza nabo bagahabwa amategeko mbese bakanayagendera ko bashobora kuronka iyo sukari bagomba rero eh, dusabe leta ibitugiremo idufashe ko susuma ivuga ko isukari yabonetse abagerageze bafatira ingingo ziruhasha abo bantu bagomba kuyinyegeza bakayima abenegihugu eh, agasukari karafasha kugira ngo amagara abenegihugu bakomeze afise amagara n'inkomezi cyane cyane n'abana iyo byanse byose uratuma ukora agakayi utugara twizere yuko by'ukuri leta yadufasha abo bakaba ari bamwe mu banyagihugu ba hano mu gisagara ca Bujumbura tukivuga ivy'urudandazwa amashirahamwe akorera akora amasabune agera kuri 15 harukiye muri cooperative ikora amasabune igitega yarahagaritse gukora amasabune kuva hafashwe ingingo n'umukuru w'igihugu yo kugabanya igitiro c'isabune gushika ku bice 50 kwijana urongoye iyo cooperative akavuga ko isabune bahora bakora zitasubiye kugugwa umuyobozi mukuru wa nakope Gisata ca leta kiraba iby'amakoperative mu burundi akavuga yuko bagiye kuganira n'inzego zo hejuru ingene amakoperative akora amasabune yo koroherezwa akanabandanya icyo gikogwa igitega duhamagara jeha n'ibigira ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugabanya kabiri igiciro c'isabuni mu ntumbero yo kugwanya ikiza covid cumi 19 ngo yakiriwe neza na Nzambimana Patrick arongoye koperative y'amahinguriro mato mato y'amasabuni cumi 15 yo mu ntara ya Gitega naho ngo yatumye ayo mahinguriro yugara ibice birenga mirongo 80 kwijana by'abakozi bayo bakabura akazi iyo ngingo twe twayakiriye neza cyane kandi ni kirumara n'iki dufise ikiza ca coronavirus nk'uko mukuru amashure yabitwemerera yavuze yuko azotugabaniriza isabune akazikura ko ibice 50 kwijana ariko isabune zashoboye guhabwa aho karusho ari isabune za savonoro zonyene gutyo rero ibikorwa byacu byahagaze geranije kuraba amasavonero yose yariko arakora amasabuni no musi ngaho igitega yarashoboye guha abakozi barenga ijana no musi mugabo harashobora kuba hasigaye nk'abakozi batarenga na mirongo ibiri asaba ko ayo mahinguriro yabo yohabwa nayo uturusho kugira ngo abandanye akora turamutakambiye gose araba uburyo amazina yacu yo yahana ubundi burusho kugira nayo ashoboye kubandanya akora muri iki gihe turi mu kigoye uko ntitworoshe turamaye izina hafi ijana mirongo itanu mu gihugu cyose bamwe mu bahora bakora muri ayo mahinguriro nabo nyene icyo nicyo basaba dusaba ko leta natwe ikatugarukirako twebwe nta kuntu mbona tugiye kubaho ahubwo leta irabe natwe ukuntu yo tugumiza kwaka kazi tukagabandanya duca ku mirimo yacu umuyobozi mukuru wa anakope igisata cya leta kijeje gukurikiranira hafi amakoperative akavuga ko icyo kibazo c'amakoperative akora amasabuni agiye kugitura inzego zibijejwe numva yuko ivyo ibyo bavuga bisiguritse kuko koperative bafishe koperative koperative ikingiwe n'amategeko igihe rero ingingo ya leta ije ifasha mu kugabanya igiciro cy'isabune urumva yuko mu gihe batoronka nabo igisubirira ibyo batakaje boca bahomba agaca buga cyo ituma nibaza yuko anakope ibicishije mu gisata cayo appuye kije cyo gufasha amakoperative nibaza yuko tuzogira ico dukoze tukandikira note umushikiranganji ubutunzi bw'ikigega cya leta kugira ngo ibyo batakaza nabo bashobore kubigarukana ni mu gihe isabune z'ihinguriro savonoro zagabanuwe igiciro mu ntumbero yo kurwanya covid cumi n'icyenda ahenshi mu ntara ya gitega imwe igugwa amajana abiri ariko ikaba yanditswe ko amahera ijana na mirongo itanu igitega jean ibwira ku bwa radiyo isanganiro kuri radiyo isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri sitidiyo za radiyo y'isanganiro ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu banyagihugu bivuriza mu karere k'ubuvuzi ka busoni mu ntara ya kirundo turi mu buraro bw'u Burundi doga yuko hari ubukene bwa za rusehaba muri ako karere bakavuga yuko basanzwe batanga intererano y'igihumbi ku mwaka igenewe rusehaba ku mavuriro ari ariko ngo bakabandanya bayikena Icho kibazo ngo kirazwi na muganga Marie Claire ndayishimiye itegera c'urongo ya karere k'ubuvuzi ka Busoni ahavuga yuko ico kibazo gituruka kuri iyo rusehaba ikoreshwa rimwe ku mavuriro icenda asanzwe hari mugenzi wacu Honera Muco niyo yaramaze iminsi reka tubwire uko yabisanze ambirasi iyo yuko tuza ngaha ku ivuriro ku bitaro uburyo kumva abanyagihugu ku mutumba unyari bivuriza ku mavuriro yegukira akarere k'ubuvuzi ka busoni mu ntara ya kirundo bashikiriza ko bigoye kuronka rusehaba niha igihe umurwayi ari indembe bakaba ari mu gihe basanzwe batanga intererano y'igihumbi ku mwaka ya rusehaba niha ku mavuriro twebwe ambirasi iyo yuko tuza ngaha ku bwa ku bitaro urabyo kumva ngo mbere yose ngo ntayihari ngo yarapfuye ngo cyangwa ngitwa ntayihari kaduheruka dutanga amafaranga igihumbi cy'igitasi gace bidutangaza nyene rero igihumbi cogenda gutyo hagira kujya kwa muganga ikanyenya tukipakiza ego ikibazo c'amambirasi ndakizi kuko kenshi mba ndi hano ambirasi hari igihe bashobora kuzana umurwayi aremvye ambirasi bakayitelefona bakayihamagara ikanyaruka dufate nk'ubu igaci itwara uwo muntu mu kirundo imushikanyeyo bagaca bayihamagara ahandi muri iyo misozi nyene za nyagisozi za hehe uwo murwayi wundi nawe akaba arashitsa barembye uwo muntu ayitwara arashobora kubabwira ati jewe sindi hafi ndahana muganga Marie Claire ndayishimiye cega curongo yakarire kuvuza kabusoni bisaba umwanya munini usanga binda kugira nk'amasaha nk'ane muga gushyira mu kirundo iminota cumi n'itanu rero ari nk'umunyagihugu ari nk'uburyo bwo kureba nk'ibihumbi bibiri agategera imodoka nk'aho kuyobora rero imodoka ziguma zigenda turababwira bati nimufate imodoka kuko imodoka irahagwiza ikeza asigura kandi ku buryo iyo ngendeshwa itwara ibitaro banywesha muri ayo nyene uravye rero parikuru ambulanse igira twebwe batubwiye ibitaro vyaheze turabitahura kubera iki kubera ico gihumbi haragera igihera kuko ni igihumbi batanga rimwe mu mwaka bagitanga mu ntango z'umwaka bose hamwe bakabona ko hokwigwa uburyo bw'ukungene hogwizwa rusihaba ni hamwe yo komine ya busoni kugira ngo icyo kibazo gikamugwe aho neramucuru akenuye tuve mu buraro bwo Burundi dukubitire mu manuko aha amafi manini manini aba ku metero zirenga 10 umanuka ibyina mu kiyaga Tanganyika atakirobwa neza nkuko vyahora mu mwaka wa 2014 abarovyi babivuga bashikiriza yuko vyatumwe nuko amatara bakoresha ubu adashikana umuco kure bamwe bakaba banatanguye kwiyumvira gusubira ku matara ya kera Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi aravyemeza akavuga yuko amatara mashasha atarenze umuco ku metero 10 uji bwina muri Tanganyika uji bwina mu kiyaga ca Tanganyika reka tubibaze Jean Pierre Misago amafi manini manini nkayo mu bwoko bwa sangara kapitene inonzi niyo atakirobwa atume ifi zinini zinini ziduka hejuru ngo bazifate abarovyi bavuga ko atakundi ari ugusubira gukoresha amatara ya kera yakishwa na petrole kugira ngo barabe ku mwimbu w'amafi manini manini wo kwiyongera gabriel butoyi arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu burundi aremeza ivyo abarovyi bavuga asigura ko amatara akoreshwa ubu mu burovyi afise umuco umurika bitarenze nko ku metero cumi umanuka ibyina mu kiyaga tanganyika ayo matara matara mu bisanzwe ari ayo kubonesha mu mazu amatara yirukiwe igihe havugwa cyane ubukene bw'igitoro mu Burundi ngo umuco wayo ntiwoshobora kuduza amafi manini manini buraca bugacana ayandi mu ngaburo Nana yababwiye mu ntangamarara y'ano makuru giterwa citwa uburenda sezame mu gifaransa ngo gifise akamaro kadasanzwe ku magara y'umuntu acihereza aho gifasha mu gutuma ubwonko bukora neza umuhinga mu bijyanye n'ingaburo jean paul w'ineza asigura yuko sezame iyo abana bayifunguye ku rugero rukwiye bagira igikuriro ciza bucana yandi y'ingaburo tuyibaze mugenzi wacu Jean Marie Mayonga nkuko bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo Jean Paul Wineza sezame benshi mu kirundi bazi ku izina ry'uburenda ni igiterwa ngo gifasha mu gikuriro cy’abana kigafasha mbere umuntu mu bwonko bwe gushobora gukora neza sezame ni igiterwa kidasanzwe cyane cyane e, eh, kikinyantete mugabo eh, gisanzwe kiterera mu mihanya twokwita resereyare kikaba kandi ari igiterwa cy'ikinyamavuta eh, gifise akamaro kadasanzwe gishobora gufasha umubiri w'umuntu bimwe mu byo sezame ikora cyangwa se ifasha ivuga ngo sezame irafasha mu gikuriro cy'abana sezame irafasha mu kubaka ubwonko na cyane cyane agahimba bita ipofize hamwe na iputaramis gasanzwe gaherereye mu mugabane w'ubwonko ako nako kakaba gashobora gufasha cyane mu gutunganya ikora neza ry'utundi duce ndemangingo cyangwa se mu gukabura ama amahoromoni atandukanye agize E, umubiri hama kandi kakongera kagafasha mbere no kurangura amabanga yabubatse ku bashinga ntahe mbere no ku badamu abakenyezi kuvuga ngo abakenyezi cyangwa se abagabo bafite ikibazo cyo kurangura neza amabanga yabubatse icyo kinyantete e, gishobora kubafasha mu buryo budasanzwe kubera yuko gafasha mu guhingurwa e, kw'inkaburamubiri zishika zitatu zikomakomeye nk'iyo bita dopamine nero pinefine hamwe na acetylcholine kuba cihereza umuntu gashobora gufata sezame arizo uburenda abanje kubukaranga akabuhekenya mu ntete canke bakabanza kubukobora Jean Paul Uwineza arabisigura umuntu akwiye kuyihereza imejeje canke ikaranze niho ibyo bintu bitari byiza byoboneka mu binyantete bidashobora kuba birimo hama rero gaca yihereza kuri urugero ukurikira karayikoresha nk'umuti yofata ibiyiko bine nka sezamu ikaranze canke imejeje mu gitondo saa sita ku mugoroba ni ukuvuga ibiyiko cumi na bibiri ku munsi ni ukuvuga igihe afise za ngorane zose twadondagura twavuze aho hose yoba ariko eh, arikingira kandi yivura akoresheje sezame mu burundi igitegwa cy'uburenda arico benshi bazi ku izina rya sezame ngo kiribonekeza kandi kikaba kirimwa mu bice bitandukanye by'igihugu kikaba gifise ngo akamaro kadasanzwe ku muntu agifashe ku rugero rubereye arakoze jean marie mayonga n'umuhinga mu by'ingaburo jean paul w'ineza ni hano duca tubangiriza ano makuru mu kirundi twari twabateguriye tukongera tukanabashikiriza tubashimire mwese mwayateze yompi nshimire bagenzane dusangira uruganda rw'amakuru kuri radiyo isanganiro bayegeranije gushika aho mwayumviye n'iriku w'imana ikora amfasha mu buhinga bw'ibyuma mwayashikirizwa na aime richard niyo nkuru ndabifuriza umunsi w'imana mwiza ariko mu kanya bagenzanje irine bere nibigira na vesine butoye bazaba bashitse kugira ngo babashikirize amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mugira ibihe byiza hiwanyu amakuru ni n'ibinyamakuru mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mudukurikira muherereye isekeza ryo kugwanyikiza cya corona ibibazo ngo biracahari nkuko biri mu kinyamakuru iwacu mu ijambo ryacu ry'intangamarara ubwa mbere mugenzi wacu yibutse ishaka rya perezida Varisito ndayishimiye ryo kugwanya ico kiza umwasi mukuru w'abarundi ivyo ngo akaba yavyiyemeje ku munsi wo kurahira kw'abashikiranganje bagize leta nshasha icyo gikorwa rero cyaratanguye kuva ku wa gatandatu mu kakaro mu gihugu cyose ngo hikazomara amezi atatu gatatu nk'uko mugenzi wacu abyandika aha nibutsa kihangiro ari uko muntu n'umwe yoba acandura umugera kandi ngo icyo gikorwa cyatanguye gifise icyivugo gikomeye ndakira sinandukiza kandi sinandura ariko rero ikibazo cibazwa n'ico kinyamakuru ni kijanye n'abipimisha baribo aho kikabona ko mu bijanye n'ubuhinga bidashoboka ndetse ko binagoye gufata ibipimo by'abarundi bose agasigura ko mu bisanzwe ibipimo by'ico kiza bitegerezwa gukorwa n'abavuzi atari uko naho hagashyirwa imbere abasanzwe bafite ibimenyetso by'iyo ndwara ku uwo mwanditsi iyindi nkuru ikomeye abategetsi bari bakwiye guhagarara ko ngo ni uko kuronka inyishu yerekana kutagwaye bidasigura ko ngo indwara ikomere muri kazoza ari nayo mpamvu abanyagihugu ngo bakwiye kwibutswa ubudasiba ingingo zo kwikingira zitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu atabwoba canke ngo bacike imitima mugenzi wacu arangiza agira ati iyo niyo nzira yo gutuza uwo mwansi ata ataboneka adafadika aguma azunguruka atera yegera kuri ivyo nyene itorero kaniza ry'amakuru ya BP ligaruka ku kamo kate wamenyesha amakuru mu ruganda ku kiza ca COVID-19 rwatunganijwe igitega hagati mu gihugu n'ishiramwe ritabara imbabare kwa rouge rifadikanije n'ihuriro ry'igihugu rijeje gutanga amakuru no kugabanya ibiza n'isibe urwo ruganda ngo rwaraba abamenyesha amakuru y'ibinyamakuru vya leta n'ivy'abigenga mu ntara za Gitega Rutana na Makamba ngo bahamagariwe kugira uruhare uruhara ruboneka mu guhimiriza mu kibano ingingo zafashwe zijanye no kwikingira no kugwanya coronavirus mugenzi wacu wo muri ABP yandika kandi ko urongo igisata cyo kumenyesha makuru kugira abantu bahindura ingendo muri Croix Burundi Firemonda yizigiye yerekanye uruhara rw'ibinyamakuru mu gutorera inyishi kumigwa ry'abantu bakize coronavirus hamwe no kugwanya ibihuha bica ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ikiza ca coronavirus n'ingingo zo kukigwanya muri kino kiringo ca coronavirus gukurikirana abanyeshuri bari mu karuhuko ngo ntibizokoroha byandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha Ravado Rensenya ico kinyamakuru cibutsa ko mu karuhuko kici uko umwaka utashe abavyeyi b'abanyeshure bagerageza kubaronderera icyo bakora hari abaja mu bikorwa rusangi hari abaja kwinonora imitsi hari n'abaca bava mu gisagara ca Bujumbura bakaja ruguru ku ncuti uno musi abavyeyi batewe umuti uhagaze n'ikiza ca corona kuko kujya hamwe n'abandi bibujijwe kuko kandi abantu babiri bahamagarirwa guhana imetero imwe hagati yabo eka mbere n'abantu barabujijwe gukoranako uko biri kose abantu bashobora kwanduzanya amakenga ya mugenzi wacu wo ku rubuga rw'abanditsi yaga asanga ko kiretse mu bwogero ariho hatanga umwizero kuko amazi aba ari mu muti nk'uko bivugwa n'umumenyereza mu koga yaganiriye n'abo banditsi akavuga ariko ko ibyo bibanza bihuriramwo bake kandi bizimbye nk'uko mugenzi wacu wa yaga arangiza byandika amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru. gusukura inyubakwa rusange biri kure nk'ukwezi byandikwa na Burundi eko cyagize umwihwezo ku nyubakwa rusange zimwe zimwe zo mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura na cyane cyane amashuri amwamwe ibitaro n'ibiro bimwe bimwe by'abategetsi biteye isoni n'agahinda mugenzi wacu atanga uburorero bwinyubako yagendeye zimwe muri zo ni nka kaminuza y'u Burundi iharugwa nko muri kino gihe abanyeshuri bihumbi indwi ikigo cya kaminuza cyo kumutanga ni kimwe mu bigo umunani bigize iyo kaminuza ya leta inyubako z'icyo kigo zikaba zitifashe neza inyubakwa zikoreramo igipolisi kijejwe gwaruka no gukingira imico ngo nazo nyene ntizifashe neza zikeneye gusanurwa kwibarabara ryitiriwe Peuple Murundi iruhande y'inyubakwa z'ikigo kijejwe gutekaniriza kazo z’abakozi NSS haramaza akoreramo ibisata bitandukanye by'ubushikiranganje bw'ubutungane zimwe muri zo ngo hari izahebwe zabaye umusaka mugenzi wacu w'ikinyamakuru Burundi Eko arangiza avuga ko muri kino gihe igihugu gifise inyubakwa nshasha nk'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ibitaro nk’ibyo mu Karusi na manda, amashuri shingiro nka hose mu gihugu ibigo bya kaminuza n'ibindi ngo harakwiye ibiganiro kuko nizo nyubakwa zokingigwa zigasukugwa, abajejwe izo nyubakwa bagafata ingingo zibereye akaba ari hano duciye turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashyikirijwe na vestine butoyi afatikanije na irine beri n'ibigira ibihe byiza aho muherereye n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'iminyamakuru